الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد katika nukta ambazo tunazizungumzia katika masala haya ambao tunaendelea kuzungumzia katika haya masala ni kauli ya hao watu wenye kuwazungumza masalafi wa Burundi na sehemu zingine kwa ubaya katika maneno yao wakasema Allah anataka akuonesheni ni kina nani wanaosema kuwa mashehe wao hawakosei na ni kina nani wakosefu wa adabu Bila shaka hii nukta sintoikawia kwa sana, lakini hili ni jambo ambalo linaeleweka kwa kila mtu kwa masalafi hatuna tunataasub hatuna ushabiki kwa shekhe. Shekhe wetu sisi akipatia amepatia, akikosea amekosea, tunamfuata kwa yale ambayo aliyopatia na tunamwacha kwa yale ambayo amekosea na ni mengi tu mifano kwa mingi mfano katika masala ya hijabu ya mwanamke kuhusu kufunika uso hata kumfuata Sheikh Al-Albani rahimahullah katika hilo kitu kuna kauli zingine wanaozoni ambao tumekanaika nazo na kuna ndo zina dalili kama zikina kina Sheikh Ibn Baz Sheikh Sheikh al fawzan na wengine katika ulama waliona kuwa ni lazima mwanamke kufunika uso wake mbele ya wanaume ambao si mahrimu zake ambao ni ajnabi bila wanaume ambao ni ajnabi hii ni mifano na kuna mifano mingi ambayo walikosea baadhi ya mashaikh zetu hatukuwafata katika hilo kwa hili sijui alikuwa anazungumzia watu gani lakini nikilitazama hili nitalikuta liko kwao hao hao ambao wanasema sisi tuna taasub tuna ushabiki kwa mashehe zetu wenyewe ndio wana ushabiki kwa mashehe zao kiasi cha kwamba anazi kwa yuko na shekhe mmoja akikhalifu wengine katika mazungumzo anang'ania kauli ya mmoja peke yake na hili liko wazi kwa liko wazi sana hata katika masuala ya Yusuf al qardawi mashekhe wengi walimzungumzia alivyokuwa mashekhe wengi lakini mtu anang'ania shekhe fulani hajamzungumza bi maana kama yule shekhe atazungumza yeye hajatosheka na kauli za mashekhe wengine nani ana ushabiki hapa hmm? ushabiki nani ana ushabiki kati ya sisi na hao kwa ni kauli ambayo jigeuzie kwao ama kuhusu ukosefu wa adabu Allahu akbar hili ni jambo ambalo tushazoea kuambiwa kila ambacho tunazungumza sisi ni ukosefu wa adabu hapajakuwa hata siku moja la hikma lakini wao wanachokizungumza wao ni hikma kama mmoja siku moja alizungumza sijui hao masalafi wameshiba sijui chapati na maharage maiti iliyokuwa hai hapa na mashekhe walikuwa hiyo sehemu wakacheka wengine hii ni hikma kwao si tusi. Wengine kwenye vikao wakati alipokuja huyo eh, Ahmad Aweso Sufi wa Kenya kwenye vikao vya kina mama akazungumza na maneno yametufikia eti tu vijana ambao hatuna hata masomo masita ya dini yahe alafu mtu ambaye anazungumza haya maneno ye mwenyewe masomo yake yanajulikana alisoma wapi aliishia darasa la ngapi inajulikana lakini hatuko katika masala ya kupimishana masomo hapa ni katika njia za kukuonesheni hawa maneno yao kwao si tusi au sio ukosefu wa adabu ni hikma vile vile wengine hao wa vijana wakosefu wa adabu walioziwia kongamano wakati katika watu walioziwia au waliozungumzia ile kongamano kwa ubaya pako mashehe bali mmoja katika mashekha akasema kuwa kile kikao kile cha ile kongamano hakuna tofauti ya kikao kile na vikao vya matabligh katika mashekhe lakini kaitwa na hii kijana mkosefu wa adabu kwa hii kwa sio iko hizo sio ukosefu wa adabu katika wale wale mashekhe waliozungumzia kuhusu kongamano kuna ambao ni mashekhe walifanya da'wa na Sheikh Yusuf Mahmud rahimahullah lakini waliitwa vijana na kwa kuzungumza kwa lugha ya kejeli lakini kwao hii siyo tusi <laughs> lakini ikitoka upande wetu huku sisi ni tusi ule ni jamaa ambao tushalizoea wala hatuna haja ya kurejea hilo mara jazba mara sijui ukosefu adabu hayo ni katika mambo ya kutaka kuwakimbiza watu wasisikilize haki wale vijana kusikiliza ni watu wa jazba wakosefu wa adabu ili yule ami ambaye si msomi akisikia tu hiyo kauli ah, awachukua wa vijana moja kwa moja ni katika njia zao watu ni katika njia zao na ile ilikuanza kwetu limeanza mpaka kwa Sheikh Muhammad ibn al-Wahhab rahimahullah anazungumza mangapi machafu unadhani kuwa wale wanatambua kuwa na machafu yale ah wanatambua kweli kuwa hana ile machafu ambayo wanamchafua kwayo lakini ni katika njia za kuziwia watu wasifati haki ndio njia za hawa hii ni suna yao Almuhim, twende hapa katika masala ya taassub. Sisi tizama, katika wanaozuni wa ahlu sunnati wal jamaa walikataza jambo hili la taassub, la kushabikia kauli ya wanawazuoni ikiwa kama kauli hiyo itakwenda kinyume na dalili. Miongoni mwao al-Imamu Ibn al-Qayyim rahimahullah anasema katika maneno yake, wa amma al-mutaassibu الذي جعل قول مطبوعه عيارا على الكتاب والسنة وأقوال sahaba يزينها به ama yule mwenye mutaasib yule mshabiki yule mwenye kufata ushabiki ushabiki ambaye kaifanya kauli ya yule anayemfata kuwa ndiyo kipimo cha kitabu na sunna na kauli za maswahaba akawa anapimia kitabu na sunna na kauli za maswahaba kupitia kauli ya yule shekhe wake anayemfuata fama wafaqa qawla matbu'ihi minha qabilahu akawa ni yule mtu ambaye ikiwa kama kitabu au sunna au kauli za maswahaba zitawafikiana na kauli ya yule shekhe wake anayekubali ile kauli wama khalafahu raddahu na kauli ambayo itakwenda kinyume na kauli ya shekhe wake anairejesha hata kama itakuwa ni kitabu hata kama itakuwa sunna hata kama itakuwa ni ni, ni, ni sijui ni, ni kauli ya maswahaba medamu imekwenda kinyume na kauli ya shekhe wake anairejesha فهذا إلى ذم والعقاب أقرب منه إلى الأجر والصواب كنت كما huyu kuingia katika adhabu ni karibu zaidi kuliko kupata ujira na kupatia mtu kama huyu kuangamia kwa mtu huyu ni karibu zaidi kuliko kupata ujira na kupatia katika jambo kwa sababu ni mtu ambaye kauli ya shekhe wake ndo anaitanguliza mbele ya kitabu na sunna na kauli za maswahaba na hii leo tulikuta isipokuwa kwa wa jamaa kwao watu utaikuta kwa kwao si kwa masalafi masalafi sisi kauli ambayo inakhalifu kauli ya mtume na kauli ya maswahaba hatuichukui jambo ambalo amekubaliana maswahaba ama jambo ambalo swahaba kalizungumza au kalifanya hakuna swahaba mukhalifu kwetu ni hoja kwa sisi katika sifa zetu sisi وقال الشافعي رحمه الله في الإمام الشافعي رحمه الله قسيما أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس wamekubaliana وإسلام كوى يولي أنباء سنة يمتومي تمكوية وازي suna ya mtume itamdhihirikia haitakikani yeye kuwacha suna hiyo kwa kauli ya yeyote katika watu medam sunna ipo haitakikani mtu aache suna hii afate kauli za watu na ndo katika njia zetu za ahlu sunna as-salafiyun ndivyo tulivyo hatuchukui kauli ya shekhe medamu imekhalifu sunna hatuichukui kwani katika madai yao tu wamesema sema wakataka tu kuchafua lakini si kweli ndio maana usikwendi kutuhukumu sisi kwa kusikia sauti au kwa kusikia maneno ya wengine tuhukumu sisi kupitia maneno yetu sisi hawao وقال أبو عمرو وغيره من العلماء Vile vile Abu Amri na wengine katika wanaozoni wakasema ajma'a an-nas ala anna al-muqallida laysa ma'dudan min ahli al ilm Wamekubaliana kuwa muqallid muqallid ni yule mtu ambaye anafuata kauli kwa shekhe wake eh pasina kujua dalili yake هو مقلد kwa مقلد hahesabiwi kuwa ni katika wanawazuoni wa anna alilma maarifatu alhaqi bidalilihi na kuwa elimu ni kuitambua haki kwa dalili si kwa rai za watu elimu ni kuitambua haki kwa dalili وقال محمد سلطان الخجندي رحمه الله فمن يتعصب لواحد معين غير أو غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى أن قوله هو الصواب الذي يجب اتباعه دون الأئمة الآخرين فهو ضال جاهل سكري زمن إنه هايا يا وقت كونه زوني وسلف اللي فريق ميكا ألف مجن ميتات هوكو هجرية محمد السلطان الخجندي رحمه الله أسمع ييوتي من يكو شبيكية ييوت يولي من يكو شبيكية yeyote au mtu haswa kinyume na mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anaona kwa kauli ya shekhe wake hiyo ndio kauli ambayo iko sawa ndio kauli ambayo ni lazima kufatwa kinyume na kauli za wanaozoni wengine huyu ni mpotevu jahil mjinga na ili mtakuja kulichunguza nyi wenyewe mtalipata kuna kauli shekhe wote wanazoa kasema nilikuwa nasikia mtu Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbadi amesema kadha wa kadha wa kadha Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbadi hafidhahu Allah katika wanazuoni wa sunna katika ulama wetu sisi anaweza kapatia anaweza kakosea Sheikh Rabi anaweza kapatia anaweza kakosea Sheikh Swaleh Al-Fauzan anaweza kapatia anaweza kukosea katika wanazuoni wetu tunakutana na mtu unaweza kuleta kauli za wanawazuoni wote lakini shekhe wake ambaye yeye anaona kuwa ndio shekhe wake ajasema ile neno halichukui ndio maana katika ile masuala ya Qardawi ulikuwa unasikia watu wanakuambia Sheikh Saleh As-Suhaimi hajamtaja vibaya Qardawi tukawasukumia watu video ambazo zinazungumzia kwa Sheikh As-Suhaimi eh, Saleh as alijikurubisha kwa Allah kwa kumtaja kadha kwa ubaya bali akasema ninajikurubisha kwa Allah kumtaja ubona kwa ubaya tukatuma na video hiyo wakajifanya kama waioni Kwa ukichunguza hii sifa ya kutizama kuwa shekhe wako hakoseagi utajikuta ni sifa yao si yetu sisi si yetu sisi bali shekhe akaendelea anasema mtu kama huyo mwenye kuona kuwa kauli ya shekhe wake ndio kauli ambayo iko sawa ndio kauli ambayo lazima ifuatwe kuliko wanaozoni wengine huyu mtu kwanza ni mpotevu na ni jahil na ni mjinga bal kad yakunu kafira bali wakati mwingine anaweza kuwa takafiri mtu huyu yustatabu kwa ataambiwa atubu mtu huyu fa intaba qabilaha ikiwa kama tatubu basi anakubaliwa na na kuacha فإن تاب فبها عفوا الشيخ أنا سمع فإن تاب فبها انتو كتبية بس خيري وإلا قتل نكما كتبية نواوا الشيخ عندنا هنا هيفو فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع أحد بعينه من هؤلاء الأئمة قد جعله بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك كفر شيخ anasema aje kwa sababu medamu mtu huyu anaitakidi kuwa ni lazima watu kufata yeyote katika hao wanawazuoni ni kama mtu huyo amemjalia mwanawazuoni huyu au akamweka nafasi ya mtume na hilo ni ukafiri kwa hiyo sifa ya ahlus sunnati wal jamaa masalafi kumkamata shekhe katika makosa eti lazima umfuate katika ile makosa si katika njia zetu hizi siyo katika njia zetu hizo bali nakwambieni kila mnatakisikia sauti yangu achunguze ni wakina nani ambao wana ushabiki kwa mashekhe kati ya sisi na wao achunguze ni nani bila shaka utajikuta ni wao طيب وقال الشافعي رحمه الله كل ما قلت وكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصيح فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى ولا تقلدوني sikilizeni maneno ya wanaozuoni wa salaf na ndio maneno yetu anasema Imam Shafi rahimahullah kila nilichokisema ikiwa kama kauli ya mtume itakuwa kinyume na kauli yangu katika kauli za mtume ambazo ni sahihi ikawa kauli ya mtume iko kinyume na kauli yangu basi hadithi ya mtume ni aula ina haki zaidi kuchukua kuchukuliwa wala usinifati mimi fata kauli ya mtume وقال الإمام أحمد رحمه الله لا تكتبوا عني شيئا Imam Ahmad akasema usiandike kutoka kwangu jambo lolote lile wala tuqalliduni wala msinifati mimi pasina kujua kama nina dalili au na nini wala tuqallidu fulana wa fulana wala usimfati fulani na fulani Katika riwaya akasema wala tuqallidu malikan والشافعية والأوزاعية ولا الثورية وخذوا من حيث أخذوا ولا usimuigi usimfati maliki usimfati shafi'i usimfati al-auza'i usimfati thauri bali chukueni pale ambapo walichukua wamechukua kwa mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu mshabiki kwa kufata kauli kama kipofu, taklidul a'ma. Unafatafata kama kipofu hata kama patakuja kauli nyingine ambayo imekhalifu kauli ya shekhe wako. Ukaona kwa kauli nyingine ndio kauli sahihi. Fata kauli hii, usimfati shekhe wako kama kipofu. Si katika njia zetu hizo. Si katika njia zetu. Sawa? Fine. Kwa hiyo hiyo jambo ambalo au hiyo sifa ambayo wamezungumza wao si yetu. Hiyo sifa si yetu. Sawa? Kisha katika mazungumzo yao hao jamaa au hao watu ambao wanapiga vita masalafi wakasema hivi eti tuna wanasihi watu ila hawasikii ana mnasihi wana mnasihi nani wana mnasihi nani bali wallahi ukichunguza katika masala ya nasaha wanyendo wa wasikiaji wakati mwingine mnaweza kuwa mnasihiana inbox mtu anafanya potea miezi mingapi ya kujibu lakini akikwenda kwenye ma, ma, madurusu huko kwenye mafasi mengine anawaambia watu uongo kwa tunawanasihi wakati kiukweli na mwapa Allah wallahi watu kama hao unapozungumza nao inbox mnapiana nasaha mnajadili baadhi ya masala kabla hamjamaliza mjafika mwisho wanakimbiaga miezi lakini ukienda kwenye ma mitandao unakutana wamezungumza kadha wa kadha wa kadha uongo na uongo si katika sifa za mlinganizi si katika sifa za mlinganizi kisha wakasema katika maneno yao ngo vipi watu watukanane hadi wavuane nguo kwa ajili ya kongamano kongamano ni kitu kizuri hivi tukiwaomba hawa watu watuletee makta iliyokuwa fupi tu ambayo masalafi wa Burundi waliwavua watu nguo kwa ajili ya kukataza kongamano wanazoa katupa video tu ndogo tu au sauti ndogo tu ambayo inazungumzia kwa kuna salafi wa Burundi aliyekuwa anazungumzia ile kongamano alimvua mtu nguo akazungumza mambo ya kiundani kwake kinyume na mambo ya dini wakipata hiyo watuletee kuwa kuna mtu ambaye kaacha masuala ya dini akamwingilia mtu maisha yake ya kibinafsi kumvua mtu nguo ni pale ambapo anamwingilia katika mambo ya nyumbani kwake unaacha mambo ya dini unaenda hula hata nyumbani kwake kadha wa kadha wa kadha yule na mke wake na mke wake wako hivi na hivi na hivi nani tulichokibainisha sisi katika masala ya dini mtu alikuja ta kwanza alipofika Burundi katika wageni akaandika barua sijui alikutana Burundi watu wote ni usuni isipokuwa msikiti mmoja ndio wa masufi na si kweli Si kweli jambo hilo. Si kweli. Kuna misikiti ya maibadhi, kuna misikiti ya mashia. Kuna misikiti ya makadiani. Kuna alichokisema kwanza si kweli. Kisha akasema hivi, na tukakutana kikundi cha majadida. Hakina wafuasi zaidi ya watano. Majadida hapa kikusudia ti masalafi. Wenyewe ndio wanasema eti sisi ni watu watano na wafuasi wetu. Alafu hawa hawa ndio wanasema tunatoka katika usalafi. nimesema sisi tuko watano. Alafu baadaye tukisema sisi tuko watano mnasema walitoka katika usalafi wakati mmoja umetusema sisi tuko watano. Ni watu waeleweke shekhi. Kwa huyu bwana au mgeni wao walipokuja kuzungumza maneno tukamjibu kupitia maneno yake haya hatukutoka nje ya maneno yake ndo na dua ambayo tuliandaa ilikuwa nazungumzia hilo tukamjibu kwa haya maneno yake bali alianzisha hii fitna ni huyu huyu bwana kutoka kwa Tanzania yule Salim Barahiani ndio kaanzisha hii fitna yeye ndo kafika kaanza kusema kasema kasema tuko zetu kimya baada ya kusema tu tumemjibu kwa tulipomjibu ikaonekana maneno yake alianzisha kuposti kwenye page yake page yake Facebook eh wakajifanya kama ni vipofu wayaoni wakakimbilia waka kwetu huku si tulimjibu yeye na hatukumjibu isipokuwa kile kile ambacho alichokiandika ama ya masala kuvuana nguo tu, tupeni ushahidi tupeni dalili wapi tulimvua mtu nguo wapi kule katika uongo na katika sifa za mlinganizi atakikani kuwa muongo huni katika uongo uliokuwa wazi Ko, kongamano eti ni kitu kizuri. Kama kitu tumevisikia katika sauti zao zingine huko wanasema eti ngo tafauti kwa pia kongamano na nadwa. Paka tuseme kongamano ni Kiarabu yake. Nani alisema kwa kongamano ni jambo libaya? Hatujasema hivyo. Kitu tumesema kongamano iliyoandaliwa Burundi ndo ina ubaya. Na ubaya wake ni upi tutakuja kuona. Kwa sababu kuna watu ambao itikadi zao na zetu si sawa kuna watu ambao itikadi zao na za kwetu katika uandaliaji wale walioandaa kongamano si sawa narudi tena mle kuna watu ambao wanasema kwa maswahaba walikuwa na vituko huyo amefikiana na ahlu sunna hajafikiana ahlu sunna utasikia kuna ba, huyu ushamfikishia hoja autombidisha hapo hapo mpaka hujamfikia yote yatakuja kuyaona baadaye haya tutakuja kuyazungumzia kuna watu wa bid'a mle japokuwa nataka kuwavua hiyo bid'a lakini wamo tutakuja kuwaona watu wa bid'a katika ile kongamano kwa hatujasema kongamano ni kitu kibaya la wala sijipo kwa tafuta kongamano na nadwa hatujasema hivyo nadwa ni mkusanyiko wa watu kongamano vivyo ni mkusanyiko wa watu lakini tunachokisema sisi ile kongamano waloianda waloitishwa au katika manhaji iliyokuwa nzuri ile ni la kutizamwa pia la la kutizamwa kwa almuhimu hii nukta au hizi nukta ni kama nimezimaliza ni katika kuziweka sawa katika hili kwa hiyo watu watusikilize sisi wenyewe tukitamka maneno sio tu video isambazwe huko watu wasikilize wanaanza kuwahukumu watu pasina kuwasikiliza wenyewe kwa insha Allah tutaendelea kuyazungumzia ya masala na Allah ndiye mjuzi zaidi